Leon kai mus ante wergetes Leon tos koimo menu mus toi somati e pedramen hode exanastas kai su labon auton hojoste en katazoines astai tu de decentos meceina auton kai legontos hoti so seis charitas autoi apodosei gelasas apellus auton Sunebe de auton met u pelu, thai tu muos hariti per iso thenai. E peide gar sul efseis hupotinon cunege ton caloe ed tini dendroe. To te ni accusas hormus, autu stenontos elzon ton calon perietroge, cai lusas auton efee sumen huuto muuto te categelas hos me pros de homenos par emu amoiben a Nunde eu isti hoti esti cae para music haris. Ho logos de loi hoti cairon metabolais, hois fodra dunatoi, ton asthenesteron ende eis ginontai.